bakotsak besekretia badu. Bekusegia. Bokan zergia egin behar biztan da, eh? Bara barkatuko nau zue, sinema zitzegiten maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak behar. Bada keri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. musika tresnak afinatzen eta erakutsi zure trebezia musikala banden leia txapelketaren bederatzigarren edizioan. Irabazleak disko bat grabatu eta ekoitziko du eta hori gutxi balir Bilbao BBK Liveen eta Barcelonako Euskal Herria zona jaialdietan joko du. Izena eman bandenleia.eus webgunean urriaren hogeita bia baino lehen. Lagunen eta jarraitzaileen botoek erabakiko dute irabazlean orden. Beraz, zabaldu zure musika eta bete zure ametsak, ez utzi pasatzen aukera pare gabe hau. Parte hartu! Babanden eh, leia izeneko eta interesatuko gara gaur izan ere asko fundazioak eh, beste urte betez eh, Euskal Musika sustatzeren helburuarekin talde berriei aukera bat zabaltzeko antolatu baitu. Banden leia behatzigarren edizioa izango da urtengoa eta guk ba setasun guztiak nahi genituelako asko fundazioko zuzendariarekin mintzatuko gara, mintzatuko gara, Jordana Akakusorekin hain zuzen, kaixo gunon? Egun hon. Zer mu Uf, buru belarri e, gure egitasmoa e, zabaltzen eta komunikatzen, ba alik eta parte hartze handiagoa lortu dezagun. Ba, egia da, aztebete eskaz daruala izan emate peak zabalik eta dagoeneko zazpitaldek eman dutela izena, beraz optimista gara edo itaro pentsu gaude, ba, bintzat aurreko urteko e, parte hartze marka gaindituko dugulakoan. Mhm. Hori ere seinale ona bada, ez? E, Behatzi garren urtea izanik aurtengoa antolatzen duzuela, e, oi hartzun handia baduela eta beharra ere behar bat ere betetzen duzuelaren seinale ere izan daiteke duda barik, e, gu, bueno, e, lehiaketak e, dozun bezala ba, e, bederatzi urte dara matza, martzan, e, aldaketak izan ditu, hasierako planteamentua agian sumeagoa zan, baina bueno, urteak aurrea joan ahala ba, joan da bere lekua egiten eta eta bueno, bere garrantzia hartzen, eta bai e, sumatu duguna da, E, parte hartze aldetik, ba, azieran e, agian e, talde gehiago ematen zutela izena, gaur egun parte hartzea alde horretatik sumeagoa da, baina aldiz, e, orkesten diren taldeak, ba, elduagoak dira, ez bakarrik adin aldetik, eta ez hori asimatzea arren, baina bai, ibilbide bat, eta, eta esperientzia bat, eta baita batzutan e, lan txikiak e, autoiko istu dituztenak, Eta beste gauza bat antzeman duguna da, bueno, bizkaiko e, muga gainditu dugula, eta beste herrialde, beste herrialde batzuetako jentea ere animatzen azidala, eta izatez eh, apuntatu diren zazpitalde hoien hartan, ba, nafar batzuk ditugu, orduan, bueno, e, antzeman dugu gure hoi hartzuna nafarroara ere iritsi dela. Mhm. Bazuen e, eh, lehiaketa honen inguruko argibideak bilduko ditugu orain, eh, euskal musika sustatzearen e, antolatzen duzuela e, banden eta hau aipatu dugu eta euskal musika zemintzo garelarik erranen dugu euskaraz kantatzen duten musika taldei begira jartzen zaretela. Hori da. E, e fundazioan edo azko e fundaziotik egiten duguna da e, Euskara e, kasu honetan ingurune digitalean sustatzea. Orduan, e, guztiz kontziente gara e, ingurune digitala gure bizitzako esparru guztietara iritzi dela musika era ere bai. Orduan guk egiten duguna da ez bakarrik euskal musika edo euskaraz e, tantatzen den musika sustatu, sustatzen dugu era Bueno, berritzaile edo teknologia txertatu badaukan era baten bitartez. Eta horregaitik, ba, bueno, e, badaukagu egunea, badaukagu em, Twitter bidezko parte hartzea, e, boska eta eta mota horretako e, baliabide e, baliabideak erabiltzen ditugu ba bueno e, esparru digitalean ere euskal musika bere tokitzoa izan da ere behin e, ba, izena emateko EPA irekirik, errenen dugu urriaren bitarte e, edozein eh, taldek, Euskaraz kantatzen duen talde batek eh, ba, parte hartu dezakela, hori bai, e, baldintzen artean bada, e, gehienez diska bat argitaratua izatea? Hori da, e, ko, azidan komentatu duan bezala, ba, behatxe urteetan gu ere konturatu gara, ba, ze, zelan edo ze puntuta daino gauzak aldatuz joan diren, eta bueno, gero eta oikoa goa da, ba, bueno, baliabide bueno, duin, baina sume batzuekin ba, talde asko ba, beraien lehenengo lanak eta ekoizten dituztela. Orduan, ba, bueno, hasiera batean, e, inolako ekoizpen bako taldeen e, parte hartzea e, sustatzen bagenun ere, ba, konturatu gara baldintza hori, ez dela da horregun oso errealista, eta beraz, bueno, ba, e, onartzen dugu, ba, lan bat e, publikatuta edo argitaratuta izatearen e, baldintza hori, mm, baina bueno, guk e, eh, e, lehiak eta honen bitartez eh, eskaintzen dugun saria da talde horrek edo irabazle izango dan talde horrek baldintza profesionaletan bagabiga dizkatzereki dizkatzeren eh, eskutik ba, diska bat grabatzea. Diska bat grabatzea eta are gehiago ere BBK Liveen adibidez ere jotzeko aukera ere zabaltzen baituzue hori da, e, bueno, guztiz e, konsiente gara, ba, talde batek benetan nahi duena da, holtza ganean egotea, eta jentaren aurrean e, e beraien e, ba, e, sormena eta trebetasuna erakustea, eta zaria, e, diskoaz gain, E, urrengo urtean eantolatzen antolatzen diren bi e, jaialitan parte hartzea ere badauka e, alde batetik aitatu dozun bezala e, BBK laizen, bilbon kasu honetan, baina bestetik eta Bartzelonako Euskaletziarekin e, zinatuta daukagun itzarmen bati esker, ba, beraiek antolatzen duten e, udazken aldera EH zona horretan e, parte hartzeare badagokio irabazleari. Ba gaur eh, banden leia, azko fundazioak sortutako lehiaketari buruz e, mintzatzen ari gara, bere atzigarren edizioa irekia, ba orain eh, izena emateko epea ireki baita, barraldeko taldei e, ba mezu bat erraziko diegu, ez? parte hartzeko balio duela? Duda barik, izatez e, bi mila eta okarrez banago buruz nabil, baina e, bi mila eta amabosteko talde irabazlea, iparraldeko begizbegi talde izan izan zan orduan eh izan eh euskerak eta e, ingurune digitalen mugarik ez duela, egita asmo honek ere ez duela mugarik eta beraz, ba, euskeraz e, kantatzen duten taldei dei egiten diegola. E, e, Europan egon zein, zein e, egon, ze, ba, jakin badakiguan ere euskalduna daudela. Parte hartu nahi duen talde horrek zer egin behar du? Em, izen eman ondotik aurrez grabaturiko kantuak webgunera ekarri publikoaren botoa jaso dezan? Hori da, e, webunea bandenleia.es webunea e, taldeen eskura dago, bertan izena eman eta beraien kantak igo, eta hor e, dauden momentutik aurrera, zaleen eta, eta babesleen e, botua jaso ditzakete. E, e, izen emate fase bukatzen danea, hau da, urriaren Ba, bigiratuko dugu zein taldek duen e, zaletuen boto kopuru handiena, eta hori zuzenean izango da zailkatua e, finalean parte hartzeko. Beste hiru taldeak, aldiz, e, paimai profesional e, baten e, bidez e, aukeratuak izango dira, eta e, hilabeteko epea izango dute zuzeneko kontzertu edo emanaldi bat prestatzeko. Emanaldi hori e, azaroko azken ostiralean izango da, hau da azararen hogeita lauan. Eta mm. aukeratutako edo zailkatutako lau talde horiek bakoitzak hogei minutu izango ditu, holtza gainean e, beraien kantak eta beraien ikuskizuna aurkezteko. Bertan, e, berriz ere, e, entzule, zaletu eta epaimail profesionalaren iritziak hartuko dira kontuan, eta ba saleten Twitter bidez eta eta epaimaiak e, irizpide batzen bidez aukeratuko dabe zein izango da 2017 urteko panden leia irabazlea. Ba, ni guste dena errana dugula, setasunak eh, nahi dituen orok badu aukera baduzolako webune bat ere bandenleia.eus e, eh, izenekoa eta bertan dena aurkituko dute, azta buru hori da, hortze dago eh, informazio guztia, ala ere inor kaldera, duda edo zerbait argitzea nahi badu, asko fundaziora jo dezake, telefono, zein e-mail ezein e, eh, webgunaren bitartez, eta bueno, laguntzen aleginduko gara. Ba, ongi ba, guzti honekin eh, geratzen gara. Jordana Akakuso, eskar mila, gure dei hartu izana? Zu di, eskarrik asko. galdutu Zentzu ez du arrazoi di Nazkatu naiz banoa urtira Ez ez errentzun egin Ez egin Bagaur eh, bandeldeiari buruz mintzatu gara zabal, eta entzun duzuen taldea, iaz e, ba, banden lehia irabazi zuen eh, banda duzue, bilbotarra berau, zazkel izenekoa, eta lehiak eta uniesker ba, berriki plazaratu dute, baga biga disketxearekin, beraien bigarren diska, ez entzun izenekoa. Baiakizue jakizue ostira lontan, kantuzkantu emankizunean ez zazkel taldekoak izango ditugula gurean, beraien ibilbideari buruz e, mintzatu mintzatzeko asmoz. Kultur alea. Ba, biharko egunera begira jarri nahiko genuke orain, miarritzeko mediatekan biharratxaldeko iruetan banakike konpainaren hilargi arrantza izeneko ikusgarria, txontxongilo ikusgarria izango baituzue lau sortzi urte artekoi zuzendua, munduko hainbat ipuinei erreferentzia eginez, e, pieza honek e, zeruko izarrengana joate amesten duen itsas izar baten ipuina kontatzen du. Bala, maika etxeko parrekin mintzatu izan baikara, hilargi arantza txontxongio ikusgarriari buruz, eh, bere adirazpen zonbait zugurera ekarriko ditugu. Maika etxeko par. Bai, egia egan bidaje iniziatiko bat bezala bat duzu, um, mm, duzu ikusgarri hunen haria, E, hola uh, itza itxasitar e, tipi bat itxastolatik uh, hasten duzu eta mm, eta memento batez uh, itxasitar horrek hori porcelana batek beste itxastolako kabale batek begiak eman entziotzu eta hori izan entziotzu abia puntia geho uh, bidaje luze bat entako itxastolatik eta lurilat eta agian zerura ere <laughs> idarriaren ikustera eta bere bere mm, izar uh, eh, ahizten ikustera. Bada holako paralelo, eta entekstua hantz uh, eh, jostatzen dutzu, uh, eh, itxastola eta um, mm, itxasua eta zeruaren arteko miraila jokiaz. Egan nahi baita itxas izarra eta zeruko izarrak, e, ilargia gaina eta, eta ilargia gainen eta hoiekin eh, poetika berezi bat eh, bat duzu. Bagoan, hartu ilargia arantza txontxongilo ikusgarria ikusi nahi baduzue, bi arduzuela itzordu, miarritzeko mediatekan, atxaldeko iruetan eta sartzea urririk da. Ageri da horaino, ilargian da bizi, txipitu da hau, jambaitu pitzi pitzi. Berriz heldu da alta, de balde du hausiki, ageri da horaino, ilargian da bizi, Eri usta festivala urriaren bostetik sortzira, ustaritze, kambo, ahangoitze. Zegunez, zortziterrietan mise etxiko par. Txirulak, txoriak, atxa eta ikusgarriarekin. Ostirarez, kanboko erriko etxean, seietan, mintzaldia, txistua ipagaldean, pierra irarekin. Zazpietan, musika sohta, asier esko etxeak emanik. Behatzietan, kanboko elizan, Europako txistuen kontzertua. Jon Antzorena, Katerina Ida, Mintxo Garaiko etxea, Jean-François Girold, besteak beste. Larun batez, txistu eguna kanbon goizian, biribilketa, karriketan. Bostetan, txistu talden kontzertua, mediatekaren plazan. Igandez, mutxikoaren iguna, arrangoitzen. Goizian, mutxikoak. Lauetan, oinatz dantza taldea, burrunka eta bastango dantzariak. Eta seietan, mutxikoak. Seetasunak, erri soinuren Facebookean. Berri usta festivalaren inguruan ere mintzatuko gara bihar, argibide geixago bilduko ditugu, eta nartean hortan bururatuko dugu gaurkotz eh, gure eman kizuna. Nera aldetik besterik ezentzule, bihar arte esaten dizuet eta bien mitarten ongizan, Aio. no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino lejano y ve la tua katu bakotxak besekretia bat du. Beko ba, segia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen, eh? zinema zitzegiten hasten ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan elburu ez aiz eta bost, klon, klon edo bost dantzeri zinez perfektuak lehen. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA